Ilargiak jota baino gehiago bipolarioek zailtasunak dituzte gizarteratzeko. Populakuntzaren euneko irua unkia dela erraiten da Frantzia mailan eta ez da beti serioski hartzen eritasuna. Marc Bonen, bipolar 64 elkarteko burua entzuten dugu. On considère au niveau national que la bipolarité représente entre 1 et 3% de la population, c'est-à-dire sur les paraldés, entre 3000 et 9000 personnes, ce qui est énorme. On a toujours quelqu'un de bipolaire que l'on connaît indirectement autour de soi. Et ces bipolaires ont besoin d'être aidés, et entre eux, et avec les proches qui s'occupent d'eux souvent. L'excitation maniaque, c'est une forme à l'occasion desquelles la personne se sent très forte, investie de pouvoir important, on n'a pas besoin de dormir, ça sert à rien de dormir, donc on passe des nuits entières à préparer des projets, et comme on est très fort, ces projets vont déboucher sur des grandes réalisations. Beste larria depresioa da, pasaia biziki zaila bipolarioentzat. La phase euh, dépressive, elle est beaucoup plus connue et ça peut conduire au suicide. Parce mm. qu'effectivement, il faut savoir qu'un bipolaire sur deux passe par une tentative de suicide. Orduan eritasunaz gehiago jakiteko, itzordua duzue ostegun eta ostiraluntan goizeko amaretatik arratsaldeko lauak arte, Baionako ospitaletik urbil, bipolar 64 elkarteak main bat atxikiko du.